أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نكا je neizmjena hvala الله سبحانه وتعالى نكا wa سلام i neka salavat i selam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje i da nas učine od onih koji postupaju po tom znanju. U protekla dva predavanja mi smo govorili općento o vrijednosti hadisa i značaju hadisa i sunneta u razumijevanju Kur'ana i razumijevanju vjere i prakticiranju vjere. Prošli put smo govorili o samom autoru imamu Neboviju, i o ovom dijelu. A večeras, bidnila je tela uz Allahu dozvolu i pomoć, počinjemo sa e, našim hadisima i večeras je e, na redu prvi hadis, hadis koji govori o namjerama, odnosno o nijetima. Ja ću svaki put e, hadis citirati na arapskom, pa ćemo onda znači, citirati prijevod. A nakon toga ćemo nešto progovoriti o samom ravi, prenosiocu hadisa, hadisa, o poukama, porukama hadisa i o propisima koje izlačimo iz tog hadisa. Prvi hadis na arapskom glasi uh, an emir il-mu'minine Abu Hafsin Omar ibn al-Khattabi radijallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Na našem jeziku, znači, hadis glasi od vladara pravovjernih ili od emira vjernika Ebu Hafsa, Omera ibn Khattaba, radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže djela se cijene samo prema namjerama i svakoj osobi pripada samo ono što je naumio. Pa čija hijđra bude radi Allaha i njegova poslanika, njegova hijđra je Allahu i njegovu poslaniku. A čija hijđra bude radi Dunjaluka da bi nešto postigao od njega ili radi žene da bi se njome oženio, njegova hijđra je za ono zašto ju je i naumio. Hadis bilježe Buharija, Muslim, Ebu Dawud, Tirmizije, Nesaj, Ibn Mađe, Imam Ahmed. Znači šestorica autora Kutubu Sitte i plus Imam Ahmed bilježi ovaj hadis. Inače, ovaj hadis je jedan od najpoznatijih hadisa općenito u islamu koji se vrlo često citiraju jer se vežu za jedno od najvažnijih pitanja u islamu, a to je pitanje nijeta i namire. A o tome ćemo nešto kasnije govoriti, nego da nešto vidimo, da progovorimo, to će nam biti jel, običaj svaki put, nešto o ravi ili prenosioc hadisa, ravija ili prenoslac hadisa, kao što znamo ovdje je Omar ibn al-Khattab, radijallahu ta'ala anhu, u ovom hadisu ili ovaj, na početku hadisa spominje se njegov nadimak Ebu Hafs. Hafs znači lav. Pa kažu islamski učenjaci da je dobio ime Ebu Hafs zbog toga, zbog njegove snage, zbog njegove eksplozivnosti, zbog njegove jeli, ovaj, oštrine po kojoj je bio poznat da je dobio ime Abu Hafs ili otac, otac Lava. Omer ibn Khattab, kao što znamo, on je drugi halifa po redu. Nakon Abu Bekra, drugi halifa i bio je jedan od najodabranijih ashaba Rasula sallallahu alaihi wasallam, ubrojan je među deset ashaba kojima je poslanik alaihi salatu wasallam obećao džennet. El ašera, el mubašera. El. Omer ibn Khattab je među prvima primio islam. I poslanik alejhi salatu vesselam je e, često dovio da Allah subhanahu wa taala pomogne islam sa Omerom ibn Khattabom ili sa Amrom ibn Hišamom, a to je Ebu, Ebu Džahl. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao dovu i dao da Islam zavoli i da ga primi Omer ibn Khattab, koji je bio draži Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, kada je Omer ibn Khattab primio Islam, muslimani su se jako obradovali jer time je islam ojačan, time su dobili veliku podršku jer Omer ibn Hatab je bio poznat kao veoma odvažan čovjek, ličnost ugledna u Meki među Kureševićima i ono što je najbitnije nije se nikoga bojao, bio je odvažan i snažan. Kada je postao halifa, Omer ibn Hatab je dobio nadimak Emirul Mu'minin, odnosno titulu emirul mu'minin ili vladar pravovjernih, vladar vjernika. A također je dobio i nadimak El Faruk. Imao je i drugi nadimak, to El Faruk, što znači onaj koji rastavlja istinu od neistini. Jer poznato je da je Omer ibn Khattab bio onaj koji je uvijek bio privržen istini i uvijek je bio javno uz istinu. Nikada se nikoga nije bojao, čak kad je primio islam jeli, javno je obznanio svoj islam. Mnogi su krili svoj islam, sakrivali se. Dugo godina jeli, uz poslanika, ali, veselam, ali Omer je, kada je primio islam, javno je obznanio svima, ja sam musliman, jeli, da svi znaju. Zbog njegove ovaj, zbog njegovog imana prije svega, zbog njegovog znanja, zbog njegove privrženosti istini, odvažnosti u istini i njegove spremnosti da se bori za istinu, kako navodi je li ovaj, kako se navodi u predajama, šeitan je bježao od njega. Šeitan je bježao od njega, bježao drugom ulicom. Jer šeitan ne bježi, ne bježi od eh, fizičkih snažnih ljudi, nego bježao zbog njegovog imana, zbog njegovog jekina i ubjeđenja. Omer ibn Hatab je prenio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme 539 hadisa. 539 hadisa što nije mali broj. I živio je 63 godine. 63 godine, isto kao i poslanik alaihi salatu wasalam, i poginuo je, to jeste ubijen je u Medini, kao šehid, a ubio ga je Međusija, vatropoklonik po imenu Ebu Lu'lu, iz osvete prema Omeru ibn Khattabu. To je bio znači, Međusija koji se svetio radi pada Perzijskog carstva, kako navode islamski učenjaci. Omer ibn Khattab je vladao hilafetom, to jeste bio je halifa 10 godina, 6 mjeseci i 5 dana. 10 godina, 6 mjeseci i 5 dana je bio halifa. Postoje mnoge druge vrline eh, ovaj, Omer ibn Hatab, ali nećemo govoriti o tome jer samo ćemo ono osnovno spomenuti u svakom raviji, ali Omer ibn Hatabu napisane su i dijela i dovoljno je poznat svim muslimanima, dovoljno je kazati Omer ibn Hatab i odmah znamo o kome se radi. Inače znamo da je da je Allah subhanahu wa ta'ala njegov stav i njegovo mišljenje podržao objavom nekoliko puta kada je zastupao svoje mišljenja, to je prije svega kada su u pitanju zarobljenici na bedru i ajet koji govori o namazu mesčidu dirar. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ajete koji podrž, podržavaju i potvrđuju da je njegov stav bio ispravan. Što se tiče ovog hadisa, sad se vraćamo na naš hadis o kojem večeras govorimo, a to je hadis – kao što sam rekao, hadis o nijetu. Tako je poznat. Hadis o nijetu. I ovaj hadis ima posebno važno mjesto u islamu, jer ispravnost svih dijela, da li će naša dijela biti ispravna kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zavisi od dva uvjeta. Prvi uvjet je ispravnost nijeta. Znači, prvi uvjet je ispravnost nijeta, a drugi uvjet je e, da li, su, da li je dijelo u skladu sa šerijetom, to jeste da li je dijelo u skladu uh, sa islamskim propisima. Zato ako naša namjera, ako naš nijet bude ispravan, bit će ispravno i naše djelo. Bude ispravan, bit će ispravno naše djelo. Naravno, suprotno tome, ako nijet ne bude ispravan, bit će e, neispravno naše djelo. To je naše djelo će biti pokvareno. Zato islamski učenjaci kada, su, kada pišu ili kada komentaršu ovaj hadis, posebno ističu važnost iskrenosti namjeri. Ovaj hadis govori prije svega o iskrenosti namire, iskrenosti nijeta. Nijedno dijelo se ne može učiniti bez nijeta. Svako dijelo koje činimo, ono koje je vezano za vjeru, činimo radi nijeta. Pa čak i dijela koja činimo u svome svakodnevnom životu, koja nisu usko vezana za vjeru, za vjerske propise, mi moramo ih činiti s nekom namirom. Zato čovjek kada, jeli, kada nešto radi, mora imati neku namiru ili motiv, bilo kakvu. Mora ga nešto motivirati ili natirati da to dijelo radi. Kažem, ovo je jedan od najvažnijih hadisa u islamu, ako ne i najvažniji, zato što se tiče namjeri, odnosno nijeta, a nijedno dijelo neće biti primljeno bez, bez namjeri. Prenosi se od imama imena Ahmeda da je rekao Islam se temelji na tri hadisa. Islam se temelji na tri hadisa. Prvi je hadis Omera ibnul Khattaba. Ovaj hadis koji mi govorimo dijele se cijene samo prema namjeri. Drugi hadis je hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha u kojem kaže jeli, e, da ono ko uvede, da je poslanik alaihi sallatu wasallam rekao, ko uvede u islam nešto što nije od njega, što ne pripada islamu, nema nikakve veze sa islamom, to će mu biti odbijeno. Men ahdefe fi emrina hada ma lejse minhu fahu red, ko uvede u našu stvar, to jest u našu vjeru, ono što nije od nje, bit će mu odbijeno. I treći hadis je hadis od Nu'mana ibn Bešira, hadis El halalu bejunun, el haramu bejunun, odnosno halal je jasan i haram je jasan, i taj hadis ćemo, doćemo do njega, govorit ćemo o njemu, kao i ovom drugom, i kaže imam Ahmed da se Islam temelji na ova tri hadisa. Također se prenosi od Ebu Davuda da je rekao, kaže ja sam analizirao hadise, one koje on poznavao, vjerodostojne hadise, i vidio sam da ima četiri hiljade po njegovom mišljenju, znači on je utvrdio da ima 4000 vjerodosnovnih hadisa. Kažem, za, zatim sam ponovo gledao, analizirao te hadise i vidio sam da se ti hadisi svi svode na četiri hadisa. Svode se na četiri hadisa. On je naveo prvi hadis od Nu'mana ibn Bešira, halal jasan i haram jasan, a između njih su sumnjive stvari. To je taj hadis. Drugi hadis od Omera, dijela se cijene samo prema namjeri, Treći hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, Allah, koji, koji glasi Allah je lijep i dobar i prima samo ono što je lijepo i dobro. Inna Allahe tajibun la yakbilu illa tajiba. I hadis u, čo, uh, u čovjekov lijep islam ili u čovjekovog lijepog islama spada, jeli, u stvari ovaj, ulazi ono, da, da ostavi ono što ga se ne tiče. Min husni islam il mar i terku ma la ja'nih. Vidimo da ovaj hadis spada u najvažniji ili među najvažnije hadise ovaj islama i za njega se vežu mnogi propisi, videćemo ovaj i mnogi mnoge pouke. Zbog važnosti ovoga hadisa mnogi islamski učenjaci su svoja djela počinjali s ovim hadisom. Svoja pisana djela započinjali su s ovim hadisom, što jasno govori o njegovoj važnosti. Tako imam Buharija, imam Buharija svoje poznato djelo Sahihul Buhari započeo s ovim hadisom. Također, kao što vidimo, imam Nevevi u ovom djelu Arbauna Navovije, započeo je znači, ovo djelo sa, s ovim hadisom, također i u djelo, prvo, djelo drugo djelo imama Nevovije Rijadu Salihin i njega je započeo s ovim hadisom. Isto tako su postupili Teqiyuddin al-Maqdisi u svome djelu Umdetul Ahkam, koji govori općento o propisima, islamskim propisima. I također Nevevi još jedan put u svom dijelu, ovaj, fikskom dijelu El Međmu'a, mi smo ga spominjali prošli put. Razlog zašto su islamski učenjaci počinjali svoje dijela s ovim hadisom, jeli, krije se u tome e, što je namjera najvažnija. Namjera je najvažnija, nijedno naše dijelo. Evo mi smo večeras ovdje, sakupili smo se da slušamo hadise poslanika ili islata, to da učimo svoju vjeru. I večeras, kao i u svakoj drugoj prilici, e, bit će nam upisano, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna, zna naše namjere, bit će nam upisano ono zbog čega smo došli. I zato je namjera najbitnija. I onaj ko, ko traži znanje, to je bio cilj, odnosno svrha ovih učenjaka, zašto su počinjali s ovim hadisom, onaj ko traži znanje, treba se podsjetiti na ispravnost nijeta. Jer ne može se nijedno dijelo kojima, kojim se jeli, e, postiže ahiret ili nagrada, ne može se činiti osim s dobrom namjerom. Osim s tom namjerom. Jer šta je ispravna namjera? Ispravna namjera je da čovjek čini dobro djelo radi Allahovog zadovoljstva radi Allahovog zadovoljstva prije svega. Tu može, može se dodati tome da ga čini radi, radi svoje ahiretske i dunjalučke koristi. Ali on je duhovne koristi, odnosno radi se vapa. Čini delo radi se vapa i radi, radi onaj ahiretske koristi. A to je povezano sa Allahovim zadovoljstvom. Samo ta, takva djela Allah subhanahu wa ta'ala prima, a ostala djela, ovaj, vidjet ćemo kasnije kad budemo govorili o propisima, svako djelo koje ne bude urađeno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi njegovog zadovoljstva, ono će propasti ono je uzaludno, pa čak može se raditi o farzu. Da klanjamo farz namaz od kojeg nemamo ništa. Ili obavimo hađ od kojeg nemamo ništa. Zato je i tekako je značajno da, da se povede računa u nijetu, jer ovaj hadis jasno govori jel, koliko su islamski učenjaci onaj, shvatali važnost nijeta u svemu. Povod ovog hadisa, zašto je poslanik Aleyhi Salatu Veselam izrekao ovaj hadis, kao što postoje povodi povodi objave određenih kuranskih hajta i sura također postoje e, povodi izricanja hadisa poslanika alaihi sallatu islam. Esbabu urud il hadith. Uzro, znači uzroci, odnosno povodi izricanja tog hadisa. Što se tiče ovoga hadisa, bilježi imam Taberani u svom dijelu El Mu'đemu Kebir. Bilježi predaju od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da je rekao, među nama je bio čovjek koji je zaprosio neku ženu koja se zvala Ummu Kajs. Ummu Kajs, pa je ona odbila da se uda za njega. Postavila me uvjet sve dok ne učini hijđru. A on je i učinio hijđru i oženio se njome. Pa smo ga mi nazvali Muhađir Ummu Kajs. To je onaj koji je učinio hijđru radi Ummu Kajs. U ovom slučaju njegova hijđra je bila radi Ummu Kajs. I on od toga neće imati grijeha, jel tako? Neće imati grijeha, on je učinio hijđru da bi se oženio. Ali kasnije vidjet ćemo da čovjek ako mu je pokvaren nijet da, da će zato odgovara, odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Da će čak imati grije za pokvaren nijet. Naravno, ako je nijet u osnovi pokvaren, ako je u osnovi htio da to dijelo učini radi nekog druga, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj sened, sened ovog hadisa vjerodostojan, ispunjava uvjete Buhari i muslima. Međutim, e, imam Ibn Hajar u Fethul Bari. U Fethul Bari je dijelo koje komentariše ovaj, sahih Buhari. Buhari on kaže da nigdje ne stoji, ne navodi se da je ovaj, ovaj da je hadis o nijetu izrečen ovim povodom, zbog ovog čovjeka Muhađira Mukajs. E, sada ćemo prijeći na komentar, sam komentar hadisa, što je za nas najvažnije, jer najvažnije je izvući pouke, naučiti propise ovoga hadisa. Mi smo već spomenuli, spomenuli da ovaj hadis o nijetu, hadis o nijetu jedno veliko islamsko pravilo, jedno veliko pravilo islama, E, jedno ispravno mjerilo, ispravno mjerilo za sva naše djela. Da li će biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala ili će biti odbijena i u kojoj mjeri će biti primljena. Može djelo biti primljeno u određenoj mjeri, da bude primljeno pola djela ili jedan dio njegov, trećina, četvrtina, a može biti ovaj, primljeno u cijelosti, a može biti u cijelosti odbijeno. Zato se kod nas kaže, u nas, na, našim, na našim prostorima ovdje kaže da, da Allahu kabuli, to Allah da primi djelo naše. Jer mi možemo uraditi djelo ispravno, da klanjamo ispravno, ispunili uvjete namaza, imamo i abdest, okrenuli se prema kibli i čisto je tijelo i dijelo, međutim od našeg namaza nemamo ništa. Zato što smo ga klanjali sa e, neispravnim nijetom ili smo ga klanjali bez nijeta uopće. E sad vidjet ćemo kasnije da li se može dijelo uopće ovaj, obaviti bez nijeta. Iz poslanikve, alihi salatu veselam riječi, dijela se cijeni samo prema namjerama. Inneme la'amalu bin nijat. Ova čestica innema je čestica koja jeli, ograničava svaka riječ i slovo i harf su u arapskom bitni eh, zato što imaju svoje značenje. Kad kaže innema, znači samo to. Nema ništa više. To jest, dijela se cijeni samo prema namjeri. Ni prema čemu drugom. Ni prema mjestu gdje smo ih učinili, ni prema osobi koja je učinila, nego samo se gleda namjera u svakom dijelu svakom dobrom djelu naravno. Znači iz ovih riječi zaključujemo da se čovjek da, čo, da će čovjek od svoga djela imati samo ono što je naumio. Od svoga djela na onom svijetu imaće samo ono što je naumio. Pa ako kaže bude njime namjeravao Allahovo zadovoljstvo i nagradu. To je ispravna namjera. Rekli smo kada dijelom ciljamo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno želimo njegovo zadovoljstvo i nje, nagradu od njega, kaže to će i postići to će postići, to će mu Allah dati. Međutim, ako bude namiravao ovo dunjalučku korist, to će dobiti. Ali zato od ahiretske koristi i od Allahovog zadovoljstva i nagrade nema ništa. Zato su islamski učenjaci svjesni važnosti nije taj namjere posvetili ili posvećivali veliku pažnju svojim namjerima, svome nijetu, radili na tome. Čovjek se mora boriti. S obzirom da je ljudska duša sklona Ljudska duša voli da bude eh, pohvaljena, je tako? Da bude istaknuta, da se upire prstom u insana. To nefs ljudski voli i zato je nijet podložan kvarenju. Može čovjek da mu se nijet pokvari, da oni ne osjeti da mu je pokvaren. Nego onako zapostavi nijet, ne, ne pridaje mu dovoljno pažnje kad obavlja određena djela i onda dođe tu i nefs njegov, ta želja za isticanjem, za hvalom i dođe i šeitan to malo potpomogne, mm i dijelo mu propadne. U stvari nijet mu se potpuno, što kažu, izvrne i iskrivi. Pa umjesto da dijelo čini samo isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, on čini dijelo onako i radi ovo dunjalučki koristi. E sad poslije ćemo vidjeti jel, da li dijelo da li dijelo uopće propada ako tu ima, ako su pomiješani nijeti. Da čovjek ode u džamiju i radi koristi ahiretske i radi ovu dunjalučke. Ahem. <clears throat> kod islamskih učenjaka kada, kada govore o nijetu, kaže nije dolazi u dva značenja. Znači nijet je bitan općenito i za primanje naših dijela, ali i za, za sama dijela vezane, vezane za propise o dijelima. Prvo značenje jeste razlikovanje ibadeta, to jeste nijet je potreban radi razlikovanja ibadeta od običaja i razlikovanja ibadeta jednih od drugih, jedni od drugih. Pa ću navesti primjer. Recimo za, za šerijetski post. Recimo post u mjesecu Ramazanu ili post na file u ševalu ili ponedjeljkom, četvrtkom, bilo koji dan ili Davudov post, potreban je nijet. Potreban je nijet da bi se taj post razlikovao od čega? Od običnog gladovanja. Čovjek može danas, znači probudio se ujutro posle sabaha i cijeli dan radio nešto, nije jeo cijeli dan. I došao u kući posle akšama jeo večerovo. Ima li on nagradu za, ta, za taj dan? Za to gladovanje? Nema. Zato što nema nijete, nema namjeri. Međutim, ako je tako isto, cijeli dan nije ništa jeo, ali je ali e, to njegovo dijelo i gladovanje popraćeno nijetom da posti u ima Allaha subhanahu wa ta'ala, onda će imati nagradu. To je onda post, nije obično gladovanje. Jer može čovjek da posti s ciljem da omrša radi zdravlja i tako dalje, to nije post, to je obično gladovanje. Također, e, tako isto je nije potreban da razdvojimo ibadete jedne od drugih. Ibadete jedne od drugih. Imamo isti primjer posta. Ramazanski post je farz, obaveza. A imamo i dobrovoljni post, na fila post. Zato kada postimo, moramo znati šta postimo. Evo recimo čovjek kad e, napašta Ramazan, nije postio zbog opravdanih razloga, ili žena, napašta Ramazan kasnije. I sad po, zatrefi se četvrtak ili ponedjeljak, kada može postiti na filu i ovaj kada može postiti ili u mjesec šuvalu, šta će, a nije ne postio ili napostila određene dane o, iz mjeseca Ramazana, njoj je obaveza i njemu ili njemu obaveza prvo da napusti farz, farzove koje je dužan i taj dan mora znati da li posti farz ili na filu. Znači prije samog posta mora znati je li to, da, je li to farz post ili na fila post. Zato taj nije razlik koji je farzove od na fila a drugo, druga stvar kada je u pitanju farz post, moramo ga zanijetiti prije sehura, odnosno prije zore. Prije zore, dok na fila post, na filu post, kao kažu jel, većina islamskih učenjaka, možemo je zanijetiti do podne. Ako nam se desi da nismo jeli ovaj, do podne 10-11 sati, pa ovaj, padne nam na um da postimo taj dan, možemo i tada zanijetiti post. Do podne, jel, kako, ka, kako, kao što se navodi u hadisma poslanika, ali islamskih Drugo značenje nijeta kod islamskih učenjaka jeste isticanje onoga ko se namjerava tim djelom. Znači mi u nijetu u našem srcu razlučujemo koga namjeravamo tim djelom, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ili, ili nekog od njaličku koristili ili nekog od ljudi. Zato to su ova dva značenja jeli, ovaj, nijeta nijeta kod, kod islamskih učenjaka. Kada je u pitanju nijet, mjesto nijeta, znamo da je ono u srcu. Čovjek donosi nijet ili namjeru svojim srcem. Srce je, ono je vladar čovjeka, odnosno čovjekovih organa, udova, njegovih očiju, sluha, usta, njegovih ruku i nogu, jer ono upravlja čovjekom, srce. Kao što kaže poslanik Ali Isra'at Veselam, u, u čovjeku Ela ine fil džeseti mudgatun, ida saluha, saluha džesedu kulluhu. Kaže, zaista u tijelu ima jedan, jedan organ, ovdje se prije svega misli na to abstraktno srce, ne misli samo na ovo srce ovaj, koje pumpa krv, nego ono abstraktno, ne, ne, neupipljivo srce. Ima jedan organ, kaže, ako je on ispravan, ispravno je i čitavo tijelo. E, tako je i za ovo srce koje pumpa, pumpa krv, ako je ono zdravo, zdravo je čitavo tijelo. Tako isto ono abstraktno srce u kojem je nijeti namjera, ako je ono zdravo, zdravo je i čitavo tijelo nijet često biva, sad dolazimo do onoga što je veoma bitna tema, ovaj, a to je da naš nijet biva izložen kvarinju. Može se pokvariti. Čovjeka može zadesiti jedno stanje koje se zove samo divljenje, samo dopadanje, a može i oholost. Može ga zadesiti oholost i tada dijelo, tada dijelo čovjekovo jeli, propada. Tada čovjekovo dijelo propada. Pa kažu islamski učenjaci, dvije su vrste licemijestva – dvije su vrste licemjerstva. E, prva je da svojim dijelom čovjek namjerava samo zadovoljstvo ljudi. Da svojim dijelom čovjek namjerava samo zadovoljstvo ljudi. Kod nas je ovdje, jel onaj, to se koristi nako i kao šala i, i kao nešto što je aktuelno u našim vremenima, u, u vrijeme izbora, to je kad u vrijeme izbora dolaze određeni likovi dolaze u džami, počnu klanjati tako dalje, pa kažu ovo, ovi pred izbore dođu da klanjaju. A drugo, ovaj, druga vrsta licemjerstva je da svojim dijelom namjerava i ljude i gospodara ljudi. Znači, pomiješan nijet. Hoću i korist ahir, ahiretsku i sevap, ali hoću i čevap, što kažu. Kažu islamski učenjaci, oba slučaja dijelo propada. Oba slučaja dijelo propada. Ne možemo otići u džamiju radi Allahovog zadovoljstva i radi toga da me vidi neki čovjek, direktor ili neki lider stranke kako bi, kako bi me ovaj, kako bi ja imao korist od toga, toga što me vidi u džami. To ne može nikako. Djela koja, kojima posježemo, jel ahiret, isključivo radimo radi Allahu zadovoljstva, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se namaz, post, zekat, na filap, jeli, sadaka, bilo koje drugo dijelo ne smije činiti ni radi koga drugog osim radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Upitan je šeji Izzudin ibn, ibn Abdus Salam, upitan je o čovjeku koji klanja pa oduži namaz radi ljudi. To se može desiti, jel? Kad čovjek klanja kod kuće, sam malo ubrza to, nikoga ne gleda. A kad ovaj, klanja u džami, to uljepša. Lijepo sve pokrete, obavlja. Duže se zadržava i na kijamu, i na ruku, i na seđdi. E, zbog ljudi. Naravno, to se teško može desiti jednom čestitom, iskrenom vjerniku. Pa je upitan, jeli ovaj islamski učenjak Izudin ibn Abdus Salam ovom čovjeku, kaže, koji oduži s namazom radi ljudi. A on je odgovorio, ja se, kaže, nadam da mu dijelo neće propasti u cijelosti. Kaže, jer, je, jer se širk, to je saučesništvo u dijelu, desio u jednom od svojstava namaza, a to je dužina namaza, je tako? Nije u, sa, u osnovi namaza. On je došao do klanja rada Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada je došao u džamiju, šeitan je šeitan i nefs ljudski, malo je uljepšao više svoj namaz nego što ga uljepšava, I kaže, ja se nadam da mu dijelo neće u cijelosti propast. Nego će mu propast samo ono što je onaj, onaj dekor njegov, dekor onaj namaza. Kaže, ako se saučasnijstvo desi u osnovi dijela, u osnovi dijela, kao da čovjek klanja farz namaz radi Allah i radi ljudi, tada dijelo potpuno se propada. A to je osnova dijela. Došao je da klanja namaz i radi Allah i radi ljudi. A ovaj prvi, ovaj dru, prvi što smo ga spominjali, on je došao da klanja radi Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim, malo je oduljio namaz ili uljepšao namaz radi ljudi. Isto tako kad recimo e, može nam propasti djelo kad učimo Kur'an ili klanjamo kao imami u namazu, pa ne učimo onako uobičajeno, nego e, malo dodamo tu da uljepšamo ovaj da uljepšamo svoje učenje, ne s ciljem ne zbog naše ljubavi prema Kur'anu i zbog naše navike, nego zbog toga da nas ljudi pohvale. I to također djelo neće propasti namaz u cijelosti, ali to što se uljepšavao svoj glas i svoje učenje, to će propasti. To, što kažu, baci nizvod. Kaže islamski učenjaci, ako, tako što, kao što licemijerstvo može biti ovaj, pri, pri samom dijelu, tako može biti i pri ostavljanju dijela. Čovjek ne smije, ostavljati, ne smije činti dijelo radi ljudi, ali ne smije ni ostavljati dijelo radi ljudi. Ne smije ostaviti dobro dijelo radi ljudi. Kaže Fudaj ibn Iyad, kaže ostavljanje dijela radi ljudi je rija, odnosno jedna vrsta licemjerstva. Neću ja da to činim, neću da učestvujem u nekom hajru, u nekoj humanitarnoj akciji, neću da, da učim Kur'an ili da učim hadise, neću ovaj radi ljudi, čuvam ja svoju namjeru. Oni, a u stvari ostavio cijelo djelo. Kaže, a činjenje dijela radi ljudi je širk. Činjenje dijela radi ljudi je širk, a ihlas je da te Allah sačuva i od jednog i od drugog. To jeste da dijela isključivo radiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, i da ih ne ostavljaš, da ne ostavljaš dobra djela radi ljudi. Kaže, ovo znači da ako čovjek odluči da učini neki ibadet ili neko dobro djelo, pa ga ostavi da ga ljudi ne bi vidjeli, učinio je rija, jer je ostavio dobro djelo radi ljudi. Međutim, ako bi ostavio čovjek, recimo, namaz da bi ga klanjao u samoći, na filu namaz, to je pohvalno. Ono što može klanjati sam, u samoći, skriven od ljudi, to je pohvalno. Osim ako se radi o farz namazu ili o zekijatu, to se treba činiti javno. Ne može čovjek kazati ja sam, ja hoću da sačuvam svoje dijela, svoj nijet, svoj iskrenost, ja neću nikad dolaziti u džajme, ću klanjati kod kuće. To se ne može činiti jer to je u suprotnosti sa onim što, što ovaj islamski, što naređuje islam. U ovom drugom dijelu, u ovom drugom slučaju čovjeku je bolje da dijelo čini javno. Da javno daje zekat, jer to obaveza da javno klanja, odnosno da klanja u džematu. Također ako čovjek uradi neko dobro djelo, da bi ga ljudi vidjeli i zbog toga pohvalili, tada uzvišenom Allahu pripisuje saučesnika u tom, u tom dijelu, a to je strogo zabranjeno. Nekada djelo bude čisto licemijerstvo kojim se želi postići zadovoljstvo i pohvala ljudi ili neka u dunjalučuja korist o tome smo govorili da takvo djelo u potpunosti propada. Ovo je teško da se desi jednom iskrenom vjerniku, međutim može se desiti vjerniku da ovaj da mu se u toku samog djela da mu se pojave primjese ovaj drugih nije taj namjera. Toga se treba čuvati, s tim se treba boriti. Čovjek se stalno treba boriti sa svojim nijetom, nastojati uh, ovaj da, da njegov, njegova namjera u svakom dijelu da bude čisto radi Allah subhanahu wa ta'ala, da ne uopće ne misli e, šta će ljudi kazati, hoće li ga pohvaliti, da mu bude sve jedno, hoće li ga ljudi pohvaliti ili će ga ovaj pokuditi tako dalje. Što se tiče ovog samog hadisa, za njega se vežu određeni propisi, pouke. Prije svega, ili navešćemo te, te pouke, nijedno dijelo nije bez namjeri. To sam na početku spomenuo. Nijedno djelo nije bez namjeri. To jeste, svaki pametan i slobodan čovjek, što god da radi, to radi s određenom namjerom. Znači, ne može se desiti da je neko djelo bez namjeri. Čovjek kad, kad radi bilo kakvo odunjaličko djelo, mora imati neku namjeru, neki motiv. I ovom, eh, eh, u ovoj činjenci jeste odgovor onima koji su iskušani sumnjama ili vesvesama. E, znamo da postoje ljudi koji imaju, imaju malo problema sa, sa vesvesama, odnosno nekim došaptavanjima, nekim mislima i sumnjama koje im se javljaju prilikom dijela, prilikom abdesta, pa nije siguran abdestio potpunost do kraja i kaže nisam, jesam li imao nijet. Dođem u sumnje, jesam imao nijet za abdest. Pa se ponovo vrati abdest. I tako mu se dešava više puta. Jel čovjek hoće da, da ovaj pristupi namazu, da donese početni tekbir, pa ovaj, eh, nailazi na probleme nikako da, da krene s namazom zato što je opterećen nijetom u smislu ovaj prispitiva svoju namjeru. Prispitiva svoju namjeru, pa zašto je došao do klanja, pa je li mu iskren nijet, pa i tako ovaj to su šejtanske vesvese ili šejtanska poigravanja sa čovjekom, toga, toga se treba čuvati. Čovjek koji je dovoljno da bude svjestan kada pristupa namazu ili bilo kojem drugom dijelu, da je svjestan koje dijelo čini i da je svjestan načisto radi koga je čini nijet je, to je nijet u srcu. Rekli smo da je mjesto nijeta u srcu. Nijet, se, nijet ne treba, nije propisan da se izgovara jezikom, osim u nekim situacijama, jeli, ono što je preneseno od poslanika, ali salatu wasalam, jeste umra, odnosno hađ, kada je pohvalno, nije ni tada obaveza, pohvalno je da se nijet izgovara i riječima. Prema tome, kada obavljamo neko djelo, bilo da je učenje Kur'ana, sadaka, bilo da je namaz, hađ, traženje znanja, učenje. Treba da nijet bude popra, ovaj, da djelo bude popraćeno nijetom. Kažu islamski učenjaci, nije treba da bude prije djela, prije samog djela, neposredno prije djela, a nije sporno da bude i prije određeno vrijeme. Recimo čovjek kad krene od kuće u džamiju, kažu neki islamski učenjaci da je dovoljno, da je tada oni krenuo s namjerom odoh klanjati jaciju i da je dovoljno tada, da mu je to dovoljno da ovaj, taj nijet ko, s kojim je krenuo, ali isto mu je potrebno kada pristupa namazu, farzu, da zna koji je namaz. Mora znati koji namaz nije ti, koji namaz klanja. Jer ovaj, može se desiti čovjek onako u brzini, u zaboravu, ovaj, u zauzetosti, da dođe klanjati podne, a s nijetom i kindije. Desi se. Ili klanja čovjek i kindiju s nijetom podne. Posebno ovim kratkim danima, kada su namazi blizu jedan drugog, I čovjek hoće da klanja Kindiju, a Kindija u dva je nešto, je li? A pristupa je Kindiji, a on ima nijet u srcu da klanja podne, namjer i misli. I on klanja ovaj, podne, s nijetom podne, mora li ponoviti namaz? Mora ponoviti namaz, jer je klanjao podne već, ne može obnoviti ponovo, ovaj, ponovo klanjati namaz. Zato je bitno kada klanjamo, spominjali smo da je, ovaj, to je značenje, jedno značenja nijeta, da ovaj, razdvaja i badete međusobno u ovom slučaju mora se znati, moramo biti svjesni kada hoćemo pristupiti na mazu, koji namaz klanjamo, podne ili kindiju. Također od povuka, odnosno propisa ovog hadisa, jeste da će čovjek biti nagrađen i kažnjen prema namjeri. Čovjek će biti nagrađen i kažnjen prema namjeri. Ovo je jedan od najvažnijih propisa, odnosno povuka ovog hadisa. Ono zbog čega činiš dijelo, tako ćeš biti i, i ovaj, nagrađen i kažnjen. Zato su islam uzima uh, ovaj, u obzir namjera. Recimo čovjek kada namjerno ubije drugog čovjeka prema Kur'anu, prema islamskom šerijetu, e, njemu slijedi smrtna kazna. Smrtna kazna. Međutim, kada ubije čovjeka, isto ubio čovjeka nenamjerno, njemu ne slijedi smrtna kazna. <coughs> Nego mora samo, mora samo ovaj plati otkupninu, odnosno kefare za, taj, za to djelo nasljednicima ili starateljima tog ubijenog. Zato i mi muslimani, iako nama namjere nisu poznate, mi ne znamo namjere drugih ljudi, to je poznato samo Allahu subhanahu wa ta'ala, ipak trebamo da kada saznamo nečiju namjeru ili nam on kaže da je to njegova namjera, trebamo tako i postupati prema njemu i uzeti obzir kada neko nenamjerno ili mi primijetimo nekada se iz samog postupka vidi da je čovjek učinio nešto nenamjerno, nekoga povrijedio, izazvao recimo sabraćani udes nenamjerno, tada to treba uzeti u obzir. Znači nije zbog tvoje nepažnje ili zbog toga što je bio umoran tako dalje. Hadis je dokaz da je nijet od imana, da nijet spada u iman. Jer nijet je dijelo srca. Nijet je dijelo srca. Mi imamo dijela naših organa, jezika, očiju, jeli, ušiju, odnosno ruku, nogu, a imamo i dijela srca. A dijelo srca je nijet. Musliman prije svakog dijela treba znati propis za to dijelo. Je li to vađib, je li to mendub ili je mustahab, ili je haram, može biti haram. Jel? Trebamo znati propis za to dijelo i to je vezano za nijet. Također, nijet u dobrim dijelima je uvjet, uvjet ispravnosti i primjenosti. Nijet u dobrim dijelima je uvjet ispravnosti i primjenosti. To je Allah subhanahu wa ta'ala neće nijetko primiti dijelo ako ne bude urađeno s iskrenom namjerom, bez obzira kako to dijelo bilo. Zato imamo razliku. Allah subhanahu wa ta'ala gleda samo naša srca i naša, naše nijete, ne gleda naša djela. Ne gleda naša djela. Zato čovjek može dati dinar sadake, odnosno marku sadake, a drugi čovjek da dadne stotinu hiljada maraka sadake, a da ovo dijelo ovog prvog bude teže. Zato što je bio iskreniji u svojoj namjeri. Odnosno, možda ovaj prvi bio iskren sa svojom markom, ovaj sa stotinu hiljada nije bio iskren, tako da mu Allah subhanahu wa ta'ala nije ni primio djelo. Nema ništa od tog djela. Ovaj hadis nas uči da moramo povesti računa o važnosti ihlasa, odnosno iskrene namjere pri svakom djelu, da se moramo boriti s našom namjerom, ne dozvoliti da nam da djela činimo ovaj, radi ovo dunjalučke koristi ili interesa, pa čak ne smijemo dozvoliti da pri našem djelu bude imalo primjese ovo dunjalučke koristi. Sad postoji, kažu islamski učenjaci, postoji jedna definicija, definicija iskrenosti u dijelu. Poznato je da čovjek sakriva svoj grije zato što ga je, što je onaj stid ga ljudi, tako, sakriva svoj grije. Ne bi volio da mu to ljudi saznaju i vide. Isto tako, kaže, ako hoćemo da nam Allah subhanahu wa ta'ala primi, ako, na, ako hoće da nam primi dobro dijelo, a, e, trebamo sakrivati dobro dijelo, koliko god možemo. Ono dijelo koje možemo sakriti od ljudi, treba ga sakriti zato što nam je to na neki način garancija da će, da će nam to djelo, da nam je to djelo iskreno, a ako nam je djelo iskreno, onda će nam ga Allah subhanahu wa ta'ala primiti. Zato kažu islamski učenjaci da je najbolja definicija ihlasa, kaže da sakrivaš, da sakrivaš dobro djelo kao što sakrivaš grije. Da sakrivaš dobro djelo kao što sakrivaš grije. Zato kada čovjek čini neko djelo sam, nikoga ne vidi, klanja, uči Kur'an, zikri, čita knjige, ovaj, uči svoju vjeru, to je jedan ovaj dobar znak da mu je to djelo iskreno. Da je iskreno u svom djelu i da će mu Allah subhanahu wa ta'ala to primiti. Naravno, oni koji se hvali svojim djelima ili pokušavaju da istaknu svoje djela drugima, to je loš znak jer to može ukazivati na neiskrenost njegove namjere, odnosno da svojim djelom želi, želi nešto drugo od ovo dunjaločke koristi. A ovo dunjaločke koristi to može biti i metak, slava, može biti popularnost, pohvala od ljudi i tako dalje, da ljudi o tebi onaj lijepo misle i tako dalje. Također, kada u pitanju nijet i dozvoljena stvar, to jeste mubah, može biti sa dobrom namirom, može biti dobro djelo. Može biti, jeli, možemo biti nagrađeni za nju. Čovjeku je dozvoljeno, spavanje nije ni naređeno ni zabranjeno. Čovjek, to je čovjekova potreba. Međutim, čovjek može radi spavanja da, da ima nagradu. Evo recimo primjer da čovjek legne u svoju postelju i kaže idem leći ranije s, nam, s namjerom da se naspavam i da ustanem na noćni namaz ili da ustanem na sabah. I ta njegov san s tom namjerom, s tom namjerom je dobro djelo. Ili čovjek ide u kupovinu, u shopping, ide u kupovinu i mnogi ljudi idu u kupovinu onako što mora ode ono, onako jel navika mu kupi, vrati se kući, donese i tako dalje. Međutim čak i pri tom postupku možemo imati sevap ako smo to dijelo popratili namirom. Rekli smo da dijelo dobro, a ovdje u ovom slučaju mubah, dozvoljeno dijelo, da bi bilo sevap mora biti popraćeno, popraćeno namirom. Idem da kupim jeli, potre, ovaj, potrebštine, odnosno hranu, ono što je potrebno porodici, da nahranim svoju porodicu, da je učinim neovisnim. S tom namirom i naš odlazak u shopping i trošenje para može biti sevap. Ako nam je dobra i jaka namjera, pa nas nešto spriječi, imat ćemo nagradu za to. Ako imamo namjeru da učinimo neko djelo, dobro djelo, pa nas nešto spriječi, neka vanjska sila, bolest, smrt, ili nas neku spriječi, desi se neki kao udes ili nešto nas spriječi, ne možemo da odemo do tog mjesta gdje smo htjeli to učiniti, imat ćemo nagradu kao da smo djelo učinili. Jer se djela vrijednuju prema namjeri. Isto tako sad, kažu islamski učinjaci, kada je u pitanju grijeh, I za grijeh se veže namjera. I za grijeh se veže namjera ili nijet da čovjek, jeli, evo, kada na osnovu onog hadisa koji ćemo također spominjati, kada čovjek ima namjer da uradi grije, da uradi ono što ne valja, pa umeđu vremenu odustane, sam, jel od sebe odustane, zbog toga što je vidio da to ne valja ili se probudila se u njom bogobojaznost, on će imati nagradu za odustajanje od grijeha imat će nagradu za odustajanje od grija. Dok recimo čovjek koji ima namjeru da učini grijeh neki, pa bude ispriječen, nije on odustao sam, nego ga spriječila druga sila, uhvaćen, osujećen, primjećen, tako dalje, ona, u tom slučaju on će imati grijeh. Biće mu pisano kao da je učinio grijeh, što potvrđuje hadis poslanika, ali i salat veselam, kojim kaže da kada se dva muslimana sukobe sa svojim sabljama, kaže, i ubica i ubijeni će u džehennem, u vatru. Pa su pitala sahabe, lavo poslaniće, znamo zašto ubica ubio, ali zašto ubijeni? Kaže, zato što i on imao namjeru da od njega ubije. Znači, on ušao u sukob s namjerom da ga ubije. Nije ušao u sukob s namjerom da se odbrani. Nego obojica su imali čvrstu namjeru da ubiju jedan drugog. I ovaj jedan uspio, ovaj drugi preživio. Znači, ubica, pa, pardon, ovaj, jedan je ubio, drugi je ubijen. Ubica svakako zaslužuje kaznu jer je ubio, A je ovaj ubijeni jer je imao čvrstu namjeru da to izvrši i nije se pokajao prije smrti. Um, umro je s tom namjerom. Zato će oboj, obojica imaju grije. E, to je što se tiče ovog hadisa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno zdanje i da nas pouči našoj vjeri. E, s ovim ćemo večera završiti. Akulu qavli hada, wa stakfirullahi riva lekum ali sa'iri muslimina min kulli dembin, fa stakfiruh innehu huvel gafur rahim. Thank you.